geno mixigio en Brasilo. Brasilo estas vasta lando cun du apartai caracterizai traitoi. Unue gia popolo en havas unu el la plei grandai mixigioi de genoi. Comence alla indigena pralo giantaro alvenis la blancai portugaloi poste la nigrei africanoi sclavigitai Dum tri arcentoi oni emportis quar milionoin da nigrae sclavoi. Laula passado de tempo, multa emigrintoi alvenis el Europo, Mesoriento cae Asio. Entiu granda caldrono mixigis do genoi de popoloi el multai mondopartoi. Non tempe, ciu brasilano esas resulto de granda vario de prauloi. La dua traito estas che en Brasilo trovigas relative multae multagiuloi. Gis la monato aprilo du en Brasilo vivis la pleiagia virino en la mondo, nome cent dec ses iara monachino. Tiu momente, aliei tri Brasile homoi estis la plei maliunai en la mondo. Lau internaziai statisticoi, tri el la dec virai super multagiuloi, pli ol cent deciarai, estas brasilanoi. En Brasilo nun tempe trovidias tridec sep mil centiaruloi, lau la censo en la iaro du mil Ciu existas ia relato inter tiui du traitoi de la Brasila popolo? Scientistoi nun tempe intense studas la genetican structuron de la Brasila lojantaro cun la hipoteso che eble la genomixigio influas la long vivetson. En la Universitato de San Paolo, la faculoi en la proiecto Genoma analisas la genetican materialon de prescau ducent brasilanoi pli ol cent iaragiai. El tiui dudec estas pli ol cent dec iaragiai. La scientistoi clopodas trovi la genetica in factoroin quiui eble conducas al longa vivo. Provisorei datumoi montris pli ol hoc milionoin da geneticae variagioi quiui ne trovigas en internaziae collectoi de datumoi. Laula clarigo de doctorino Mayana Zatz, estro de la esplora homo quiu devenis de tia mixajo eble accumulis plurain protectain variagioin el malsamai etnoi. Citiui estas unicae variazoi, nevideblai en popolgrupoi genetiche pli homogenae. Crome, la genoi ne functias isole, sed ligitae al aliae moleculae sistemo. Oni trovis che ili influas la immunologian sistemon en individuoi tendensae al longa vivo, o casas daura conservado de la immunodefendoi de la corpo, quiui generale perdigas laula passado de la tempo. Ili longe renovigas sian defendo capablon contra infectoi cae cancerae celoi. Citiui estas tre novae studoi, cae oni ancora palpas la resultoen serce de definitivae respondoi. Compreneble, long vivezzo ne dependas nur de la genoi. Ancao la dieto cae la corp exercioi forte influas. La Brasila cutima dieto kiuen havas fazeolon, rison, viandon cae salaton, estas considerata same saniga kiel la monde laudata mediterranea dieto. Crome in la gruppo de la analizata e multa giuloi, oni trovis plurain, quiui estis atletoi de nadiado, exemple. Laula opinio de doctorino Maiana, la mediae factoroi, giustae dieto cae corp activezzo, estas decido povae gis la agio de naudec iaroi. Post tio, ley forte influas la genético.